Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ավարտական վկայականները հանձնել Երևանի Խաչատուրաբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի շրջանավարտներին։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն Արցախի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրել է Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ ԵԱԿ-ն վաղը դիտարկում կանցկացնի Մարտունու շրջանի ուղությամբ։ Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի պուրակում մեկնարկեց Հակոբ Գյուրջյան քանդակագործության միջազգային 5-րդ սիմպոզիումը ավարտվեցին հայ եկեղեցու պատմություն առարկան դասավանդող ուսուցիչների բովանդակային վերապատրաստման դասընթացները։ Հադրութում տեղի ունեցել ինտելեկտուալ խաղմրցույթ։ Թեհրանում Հայաստանին եւ Արցախին նվիրված համերգ է կազմակերպել։ Վախճանվել է անվանի գրող մանկագիր Ղուկաս Սիրունյանը։ Գերմանիան դարձավ կոնֆեդերացիաների գավաթի հաղթող։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 3-ին Երևանի Խաչատուրաբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ավարտական վկայականներ է հանձնել համալսարանը գերազանցությամբ ավարտած շրջանավարտներին եւ հանդես եկել ելույթով։ Դուք ստանձնում եք կարևոր առաքելություն կրթել ու դաստիարակել սերունդներ եւ գործում մասնակցություն ունենալ մեր երկրի նրակրթության, գիտության, մշակույթի եւ այլ ոլորտների զարգացման ու զորացման գործում։ Դա միջակատ է, որտեղ նույնպես կերտվում ու կոփվում է ազգի ապագան, նրա պաշտպանունակության եւ հարատեման համակարգը, Հայաստան-Արցախ Սփյուռք գուրգերամիասնությունը, ընդգծել է իր ելույթում Բակո Սահակյանը։ Երկրի ղեկավարը համոզմունքի հայտնել, որ բուհի շրջանավարտները բարձր կպահեն հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատիվն ու համբավը, որի ավանդն ու դերակատարությունը հայ ժողովրդի գիտակրթական համակարգում անգնահատելի է։ Այս մասին մեզ հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Հուլիսի 1-ին տեղի ունեցել Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության հերթական 5-րդ համագումարը, որը լիազորել է Արցախի ազգային ժողովում ժողովրդավարություն խմբակցությանը հուլիսին խորհրդարանի կողմից նախագահի ընտրություններում առաջադրելու Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Կուսակցության մամլոյցարայությունից հայտնում են, որ համագումարի օրակարգը ներառում էր կենտրոնական խորհրդի հաշվետվությունը 2014-ից 2017 թվականների գործնեայության եւ կուսակցության առաջիկա անելիքների ու ռազմավարության մասին վերստուգիչ վերահսկիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը կենտրոնական խորհրդի կենտրոնական վերստուգիչ վերահսկիչ հանձնաժողովի կազմերի ընտրությունը կուսակցության դիրքորոշումը խորհրդարանի կողմից առաջիկայում Արցախի հանրապետության նախագահի ընտրության հարցում ԱԺԿ խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ամփոփելով Երամի աշխատանքը անդրադարձել է վերջին խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցության մասնակցությանը համանդրական բարեփոխումների գործընթացին կուսակցության ակտիվ դերակատարություն տնտեսությանը եւ միջազգային համագործակցության ոլորտում ձեռնարկված քայլերին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հուլիսի 4-ին Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտունու շրջանի ուղությամբ Աշաղի Վեյսալի բնակավայրի հյուսիս-արևելքում։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օկնականներ Միխայել Օլարուն, Մոլդովա եւ Օգնեն Յովիչը, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա։ Արցախի հանրապետ հեղափոխության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի պատվիրակության ներկայացուցիչները հուլիսի 1-ին այցելել են Զավեն Կարապետյանին։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հունիսի 21-ի առավոտյան Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդել էր հունիսի 20-ի երեկոյան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին հայկական զինված ուժերի զինծառայողի իբր գերի ընկնելու մասին։ Ավելի ուշ գերատեսչությունը տարածել էր տղամարդու հարցակնության տեսագրությունը, որտեղ տղամարդը թուրքական նմուշի զրահաբաճկոնով էր։ Տղամարդը հայտարարել է, թե ինքը Նոյեմբերյանի շրջանի Դովեղ գյուղից է, սակայն այդ գյուղում նման անուն ազգանունով մարդ երբեք չի բնակվել։ Պարզվել է նա բնակվել է Վանաձորում։ Մանկատանը մեծացած Զավեն Կարապետյանը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ծանոթները նրա մասին տեղեկություն չեն ունեցել։ Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքի Վալդեմարնի շրջան քաղաքային խորհուրդը հունիսի 30-ին որոշում կայացրեց բարեկամության հրճակագիր ստորագրել Արցախի Հանրապետության Բերձոր քաղաքի հետ։ Բարեկամության այս հրճակագիրը թվով 9-րդն է լինելու Արցախյան եւ ֆրանսիական համայնքների միջև կնքված համագործակցության մասին համաձայնագրերի շարքում։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի փոխնախագահ Ռենե Ռուքեն, ով նաեւ երկար տարիներ զբաղեցրել է Ալֆորվիլի քաղաքապետի պաշտոնը, իր շնորհավորական ուղերձն է հղել Ալֆորվիլի ներկայիս քաղաքապետ Լյուկ Կարբունասին, ինչպես նաև Բերձորի քաղաքապետին։ Ալֆորվիլի քաղաքապետ նույնպես Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամ Լյուկ Կարվունասը անդրադառնալով հրճակագրի կողմից հետապնդվող նպատակներին նշել է փաստաթուղթը թույլ է տալու համատեղ ուժերով զարգացնել Արցախի շրջանները հնարավորություն տալով տեղի բնակիչներին իրենց հողի վրա կերտել սեփական ապագան Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Անցած շաբաթ օրը Շուշիի Կերպարվեստի թանգարանի պուրակում մեկնարկեց Հակոբ Գյուրջյան քանդակագործության միջազգային 5-րդ սիմպոզիումը, որի մասնակցում են 10 քանդակագործ Հայաստանից եւ Արցախից, ինչպես նաեւ Հնդկաստանից, Սերբիայից եւ Եգիպտոսից։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հակոբ Գյուրջյան քանդակագործության միջազգային 5-րդ սիմպոզիումին որոշ քանդակագործներ առաջին անգամ են մասնակցում։ Նրանք 20 օրվա ընթացքում պետք է մարմարացված գլաքարի վրա կերտեն իրենց ստեղծագործությունները, որոնք էլ կդեղադրվեն Կերպարվեստի թանգարանի քանդակի պուրակում, ինչպես նաև Շուշի քաղաքի այլ վայրերում։ Շուշիի թանգարանների միավորման տնօրեն Լուսինե Գասպարյանի խոսքով սիմպոզիումի առանցքային մասը քանդակագործական ստեղծագործարանն է հիմնականում եւ ունենք նաեւ մշակութային գրագրեր պետք է մեր մասնակիցներին ծանոթացնենք Արցախյան մշակույթին, պետք է նրանց ծանոթացնենք մեր պատմամշակութային արժեքներին։ Շուշիի կերպարվեստի թանգարանին կից քանդակի պուրակը ծնվել է սիմպոզիումների արդյունքում։ Անցած 4 սիմպոզիումների ընթացքում ձեռք է բերվել 52 քանդակ, որոնք էլ այսօր զարդարում են մշակութային քաղաքի որոշ հատվածները։ Սիմպոզիումի մասնակից Անանյա Քոչարյանը երկրորդ անգամն է իր մասնակցությունն ունենում։ Անանյան դեռ չի որոշել, թե ինչ ստեղծագործությամբ է հանդես գալու, բայց այն, որ պիտի Արցախի մասին ինչ-որ յուրահատուկ գործով հանդես գա, դա փաստ է տարի դեռ չեմ որոշել ընթացքում։ Դեռ տարբեր մտքեր կան, ըստ քարի կնդրեմ կաշխատեմ վերջում կներկայացնեմ։ Ավելի շատ որ միտքն է, որ խմորվում է ձեր մեջ։ Չգիտեմ, բայց ուզում եմ բուն Արցախի հետ կապված լինել, գաղափարական առումով ապրելակերպի, մարդկանց պայքարի, գոյատևման եւ նոր կյանքի։ Սիրում եք արցախը։ Հատկապես ինչն է ձեզ զուգակցել։ Մարտիկ։ Սիմպոզիումի մասնակից Աշոտ Երիցյանը անչափ կարևորում է նման նախագծերի դերը՝ նախ փորձի փոխանակման առումով, ապա տարբեր ազգերի մշակույթներին ծանոթանալու առումով նման միջազգային պրոյեկտները, հա, օգնում է նախ փորձի փոխանակմանը, հետո ամեն երկրից եկած մասնակիցը ինչ որ շափով իրանց երկրի մշակութային ինչ որ փոքր մասնիկներ ներդնում է աշխատանքի մեջ միականաբար հետաքրքիր է, դա շատ հետաքրքիր է եւ նաեւ օգտակար է։ Իսկ որ դրսում արվում, հա, սիմպոզիումը, դա տարածքում հասարակ քաղաքացիները դիտորդները տեսնելով արդեն ինչ որ կրթվում են Երևանից ժամանած Գորմադոյանն առաջին անգամ է մասնակցում սիմպոզիումին։ Գորի մտքում երկու էսքիզներ են։ Քանդակագործը դեռևս չի որոշել, թե որն է ընտրելու։ Դեռ տատավում եմ երկու էսքիզ ունեմ, կընտրեմ ընթացքում քարը ընտրեմ որն է, երկու քա, երկու գործի մեջ եմ տատավում ճիշտ ասած, դեռ չեմ որոշել երբեք։ Որոնք են, եթե գախնի։ Մեկս, ինքս մեկը մարդու գլուխը ինքը լինելու պայքարի մեջ։ Դիտասած քամու դեմ պայքար քամին խորհրդանշի, ասենք չար ուժեր էլ, ասենց ասեմ, միտքը հիմնականում վերաբերում է մեզ հայությանս, պայքարը չար ուժերը։ Երկրորդը մի քիչ ավելի գեղագիտական իմաստ ունի, ինքը երաշտական գործիք, միաձուլված մարդու մարմնի հետ համատեղել։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ ինչպեսի տրամադրվածությամբ։ Ակնկալիքներս բնականաբար բարձր, լավ։ Ուղղակի ուզում եմ մասնակցությունը բոլորս անկախ արդյունքից, չգիտեմ գնահատականից, թող բոլորի համար լավ լինի։ Հակոբ Գյուրջյան քանդակագործության միջազգային 5-րդ սիմպոզիումի արդյունքները կամփոփեն 20 օրից հետո։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ստեփանակերտում ավարտվեցին հայ եկեղեցու պատմություն առարկան դասավանդող ուսուցիչների բովանդակային վերապատրաստման դասընթացները, մանրամասները Վարդուհի Բաղդասարյանի ռեպորտաժում։ Դասընթացները մեկնարկեցին համար 3 դպրոցում հունիսի 26-ին եւ ավարտվեցին հուլիսի 1-ին։ Նախաձեռնողն Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունն էր, իրականացնողները Արցախի թեմի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի համանուն կառույցի մի խումբ աշխատակիցներ։ Պարզաբանում է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը առարկան դասավանդում են այնպիսի ուսուցիչներ, որոնք արդեն տարիներ է փորձ ունեն, բայց քանի որ պետք է նաև ատեստավորվեն, այդ իսկ նպատակով նախաձեռնել ենք, որպեսզի կազմակերպենք վերապատրաստման դասընթացներ։ Արցախում կրոնի պատմություն առարկան ուսումնական ծրագրում ընդգրկվել էր 1998 թվականին, 2003 թվականին արդեն Արցախի դպրոցներում, ինչպես եւ Հայաստանում ուսումնական պլանով նախատեսված էր հայ եկեղեցու պատմություն առարկան։ Առաջին վերապատրաստումը կազմակերպվել էր 1999 թվականին Հայաստանից հրավիրված մասնագետների մասնակցությամբ։ Եվ ահա հերթական դասընթացների մեկնարկը տրվեց Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի օրհնությամբ եւ Անդրանիկ դասախոսությամբ։ Մայր Աթորի քրիստոնեական դասերակցության կենտրոնի փոխտնօրեն Վարանդ Քորտմոսյանն անդրադարձավ քրիստոնեական հավատքի ամրությանը դրանով կանգու մնացած Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետություններին արժևորելով դասընթացների խորհուրդը հիմնական արժեքը, որ մարդուն մարդ է դարձնում, դա քրիստոնեական հավատքն է։ Ժողովուրդներն ու ազգերը գոյատևում են իրենց պապենական հավատքին հավատարիմ լինելով, ինչպես նաև իրենց ազգային ավանդության ու մշակույթին հավատարիմ լինելով։ Եթե մենք մեր պապենական հավատքին հավատարիմ չլինեինք, այսօր ոչ Արցախ կունենայինք, ոչ էլ Հայաստան կունենայինք։ Ուսուցիչները բաժանվեցին խմբերի։ Ծրագրի համագործակցող կողմերից մեկի Հայաստանի Կրթության ազգային ինստիտուտի հայագիտության եւ սոցիալ-մշակութային բաժնի աշխատակից Անուշ Մարկարյանը հակիրճ ներկայացրեց դասընթացներին իր մասնակցությունը մեթոդամանկավարժական մասներ, գնահատման հատվածներ եւ դասի պլանավորում։ Աշխատանքային շփաթն ավարտվեց եւ Արթուր Սարգսակյան Խոնոյանն արձանագրեց նախատեսված էր, որպեսզի մենք հնարավորինս կարողանանք ուսուցիչներին տալ այն, ինչ որ ծրագրել ենք, այսինքն հավելյալ գիտելիքներ, ինչու՞ չէ նաև իրենց գիտելիքների թարմացումներ։ Ուրախություն մեզ, մենք ոչ միայն կարողացանք այդ ծրագիրը իրականացնել, այլ նաև ուսուցիչներից մենք ինքներս ստացանք, այսինքն դատարկություն ամեն դեպքում տեղի ունեցավ։ Մենք տվեցինք եւ ստացանք տեղի լրացված Մայրաքաղաքի համար երկու հիմնական դպրոցի տնորեն Հավեց Պատմության եւ Հայ եկեղեցու պատմության ուսուցչուհի Լաուրա Մարտիրոսյանն այսպես կարևորեց ծրագիրը. 5 տարին մեկ պատրաստվել, դա կարծես թե կրկին անգամ վերարժևորում ես քո իմացածը, քո գիտելիքները եւ առարկայի դասընթացները ավելի քան կարեւոր նշանակություն ունեն, քանզի այսօր քրիստոնեական հավատքի հզորությունը շատ կարեւոր է եւ իր էությամբ, իմաստով ու բովանդակությամբ պարզապես առանց երկրորդ խոսքի համարվում է պետական ազգային անվտանգության խնդիր։ Բանախոսները խոստացան հեշտ էր աշխատել Արցախի ուսուցիչների հետ։ Ելենա Հարությունյանն ասաց. Ամեն օր 5 ժամ դասավանդել եմ եւ 5 ժամից հետո ես պատրաստ եի եւս 5 ժամ դասավանդել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Գերաշնոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանն Արցախ էր ժամանել դասընթացների վերջին օրը ամփոփելու մեկ շաբաթվա աշխատանքը հոգևոր կապ է սկսվել մեր եւ ուսուցիչների միջեւ։ Եվ ուսուցիչները մեզ հոգևորապես լիցքավորել են։ Եվ կարծես մեր հայացքի մեջ այդ հոգևոր լիցքերով նրանք էլ փոխվել են։ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը հայ եկեղեցու պատմության ուսուցիչներին մեկնարկի իր դասախոսության մեջ որակել էր որպես մարտիկներ, ովքեր կանգնած են առաջնագծում։ Վարդան Սրբազանն էլ ամփոփիչ իր դասախոսության մեջ նրանց բնութագրեց որպես դպրոցի անսկեստ, անոց աշխարհիկ քահանաններ, Դասընթացների ավարտը տեղի ունեցավ Կիրակի օրը Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում, որտեղ ուխտի պատարակ մատուցեց Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը, իսկ 16 անկնունք ուսուցիչներ Աստծո հետ իրենց ուխտը վավերացրին մկրտությամբ, որը կատարվեց Վարդան Սրբազանի ձեռամբ։ Հադրութում տեղի է ունեցել ինտելեկտուալ խաղմարցույթ, հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Դակ պատմամշակութային արգելոցում Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր ինտելեկտուալ խաղմրցույթ, որի ներկայերին Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվեզյանը, Հադրութի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը, բնակիչներ տակ գյուղից Հադրութ քաղաքի։ Ողջունի խոսքով վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ տնտեսության հարցերի բաժնի ոստիկանության հադրութի ոստիկանության բաժնի ոստանի, հադրութի մանկապատենական մարզադպրոց, քետական ոչ հրետարային կազմակերպության մարզադպրոց, հադրութի Միքայել Մամելյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 1.20 եւ նոր հայեր Արցախ էներգոփակ բաժնի ընկերական ընկերության հադրութի մասնակցողի տեսլա թիմերը։ Անժխտելի է, որ մարդուն դարձ որ գիտելիքները այն անժխտելի է եւ հաստատում որ գիտելիքներով ողջված մարդը անպարտելի է եւ միայն գիտելիքն է մարդուն դարձնում ազատ ու մեծ հան անցավ 3 փուլով յուրաքանչյուրում 13-ական հարցեր դրանք բազմավոց էին համաշխարհային մշակույթ հարակ կողմնորոշելու ունակության դրսևորում հանելուկներ դրամաբանական հարցեր մրցակից թիմերի միջև ծավալվեց առողջ մրցակցություն։ Հավի ամբողջ ընթացքում յուրաքանչյուր դադարում էր երաժշտությամբ։ Երեք փուլերի եւ լրացուցիչ դրված հարցերի արդյունքում ժյուրին առաջին մրցանակը շնորհել է Հադրութի Էնզորամասի Դիզակի արտիմներ թիմին, Երկրորդ մրցանակը տեղ են գրավել Հադրութի Միքայել Մանելյան Կայազորի դիզապայտ թիմերը։ Միջոցառման հաղթողները արժանացան պատողների եւ նվերների, իսկ մնացած մասնակիցները խաղին ակտիվ մասնակցության համար ապարգևատրեցին պատողներով։ Ինտելեկտուալ խաղի ավարտից հետո ներկաները շուրջ բռնեցին վարվող խարույկի շուրջ։ Հադրութի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը կարևորեց նման միջոցառումների անցկացումը, որը իր հաշվի խորհրդանշում է համախմբվածություն եւ միասնություն, իսկ երիտասարդների համար հոգեոր արժեքների գնահատման յուրօրինակ կոչ միջազգային լրահոսից Կասպյան ռազմական ինստիտուտի հաղորդած տվյալների համաձայն Ադրբեջանը 2017-ի առաջին կեսին կորցրել է անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտներում ծառայություն իրականացնող 38 զինծառայողի։ Զինծառայողներից 16-ը մահացել են մարտական, 22-ը խաղաղ պայմաններում։ Կասպյան ռազմական ինստիտուտի հաղորդմամբ զինծառայողներից 16-ը մահացել են հայ-ադրբեջանական սահմանին, 3-ը հիվանդության պատճառով, 4-ը ինքնասպան են եղել, 2-ը դարձել են դժբախտ պատահարի զոհ զոհեր, 7-ը մահացել են անհայտ պայմաններում, 3-ը սպանվել զինծառայող ընկերների կողմից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը զոհվածների եւ վիրավորների վերաբերյալ որևէ վիճակագրություն չի հրապարակել։ Իտալիայի ոստիկանությունը քննում է Ադրբեջանի երկու քաղաքացիների դեմ գործը, որոնք կասկածվում են Աֆրիկայից ապօրինի միգրացիայի կազմակերպման մեջ։ Հայտնվում է, որ հուլիսի 1-ի առավոտյան Իտալիայի ոստիկանությունը դուրս է եկել 45 մարդուց կազմված միգրանտների խմբի հետքի վրա, որոնք ապենիջել Իտալիայի Ապուլիա մարզի Գալիպոլի կոմունայի մոտ։ 29 տղամարդուց 5 կնոջից եւ 11 երեխայից կազմված խումբը եկել էր ամերիկյան դրոշի ներքո լողարկած նավակով։ Նրանց հետ միասին ձերբակալվել է երկու ադրբեջանցի, որոնք էլ հենց ինչպես ենթադրում են ոստիկանները, միգրանտների տեղափոխության կազմակերպիչներն են։ Նշենք, որ տարեսկզբից Իտալիան ժամանել 83000-ից ավելի մարդ, անցյալ տարի այս ցուցանիշը կազմել է 70000 մարդ։ Մշակութային կյանք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը եւ դեսպանության անձնակազմը Թեհրանի Վաթաթ սրահում հուլիսի 1-ի մասնակցեցին Իրանահայ դիրիժոր կոմպոզիտոր Սերժիկ Միրզայանի ղեկավարած նվագախմբի եւ երգչախմբի համերգին։ Համերգի ընթացքում հնչեցին Միրզայանի կողմից հեղինակած հայկական ազգային թեմաներով երաժշտություն, ինչպես նաեւ հայերեն կատարմամբ Հայաստանին եւ Արցախին նվիրված երգեր, որոնց խոսքի հեղինակը Իրանահայ բանաստեղծուհի Ծաղկանուշ Ծատրյանն էր։ Մեկ վշտալի լուր։ Ցավով տեղեկացանք, որ կյանքի 68-րդ տարում մահացել է Հայաստանի գրողների միության անդամ գրողների տան գործադիր տնորեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստի փոխգնդապետ բանաստեղծ մանկագիր Ղուկաս Սիրունյանը։ Ղուկա Սիրունյանը ծնվել է 1949 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ներկայիս Արագածոտնի մարզի Ուջան գյուղում։ 1971 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը, այնուհետև հայոց լեզու եւ գրականությունը դասավանդել Սևանի Գեղամավան գյուղի դպրոցում։ Երկար տարիներ աշխատել տարբեր լրատվամիջոցներում՝ աշտարակ, կանթեղ, ազատամարտ թերթերի, գարուն ամսագրի խմբագրություններում, Հայաստանի մշակույթի ֆոնդում, ղեկավարել հերոստարադիո պետկոմի մանկապատանեկան հաղորդումների գլխավոր խմբագրությունը Պարտես մանկական ամսագիրը եղել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության լրատվության եւ քարոշչության վարչության գլխավոր խմբագիրը։ Աշխատել է Քաշաթաղի շրջանի Աղավնատուն համայնքում որպես դպրոցի տնօրեն գրել է մեծերի եւ մանուկների համար, թարգմանվել է մի քանի լեզուներով, գրել է նաեւ կինոսցենարներ, հեղինակ է ավելի քան 23 գրքերի, արժանացել է մի շարք գրական մրցանակների մարզասերների համար։ Գերմանիայի հավաքականը դարձել է կոնֆեդերացիաների գավաթի հաղթող։ Եզրափակչում Յոահիմ Լովի թիմը նվազագույն հաշվում հաղթել է Ամերիկայի գավաթակիր Չիլիին։ Հանդիպման միակ գնդակը 20-րդ րոպեին խփել է Լարս Շտինդլը, օգտվելով մարսակցի կիսապաշտպան Մարսելո Դիազի կոպիտ սխալից։ Հիշեցնենք, որ աշխարհի չեմպիոն գերմանացիներն այս մրցաշարին մասնակցում էին ոչ ուժեղագույն կազմով։ Օրեր առաջ Գերմանիայի երիտասարդական հավաքականը հրճակվել էր դարձել Եվրոպայի չեմպիոն։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում սպասվում է պարսկա եղանակ առանց փոփոխությունների։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 20-ից 24, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։